trust us. Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj to, ovaj, čuo sam za to. Cova Pitalica. Dobro večer još jednom, dragi slušatelji i slušateljice i dobrodošli u još jednu Sovu Pitalicu. Ukoliko uh, ste se pitali koja je tema, ja mislim da vam je ova uh, pjesma Plave trave zaborava uh, na glas, mislim, kao otkrila da se radi naravno o našoj kišici koja nam nikad nije dosta u ovoj rijeci. Pa evo, o tome ćemo večeras malo diskutirati. A budući evo da ne budem sama, izvukla sam osobu koja je uvijek iza pleksiglasa da mi danas radi društvo, a to je naravno naša tonka i glazbena urednica Matija Zanoškar. Matija, dobro večer. Majo, dobro večer. Hvala što si me pozvala iz jedne režije da uđem u ovu režiju. Evo, ba, nema na čemu, Matija moja. Evo, sve, sve da mi radiš ovako društvo i da malo iskomentiramo ovo e, kišno vrijeme koje nas e, očekuje uskoro. Pa ne znam, evo, ja bi prvo da mi poslušamo e, što su nama studenti rekli, kako su se oni pripremili za kišno vrijeme, pa ćemo malo to prodiskutirati. Može, može. Crveni alarm, ajmo. Pa kupila si nove čizme za kišu, pa depresivno je da, ali dobro je za učiti. Nisam, nisam se uopće pripremio i kišobran sam zaboravio u Zagrebu. Imam i uopće nemam cipele za kišu, tako da nadam se da će još dugo vremena ostati ovako lijepo sunčano vrijeme. Pa kupila sam se gumene čizme visoke, da ne gaćam po onoj bljuzgi i veliki, ogromni kišobran e, e, pojačan, tako da mi ga vjetar ne odnese. <laughs> Pred dva tjedna sam bio u New Yorkeru i kupio sam jaknu za 230 kuna na akciji. pa ja sam si e, kupila na vrijeme auto, tako da ne moram se moći svaki pokaljen na faks. Evo Matija, šta si ti od navedenog e, napravila da se ti pripremila za kišu? Imaš li auto i imaš li jaknu iz New Yorkera na akciji? Ne, ne, ja sam katamaran kupila. To <laughs> mislim nakon prošlog nedjeljnog potopa, ono, jedino ti katamaran mogu <laughs> poslužiti. E, da mislim malo onako čamac i bar, znaš, ono, uzmeš si veslo i malo se I onako kreneš. u kanu. kao malo. da. A šta je meni to spećina gore krenut uzbrdo prema filozofskom? Ono. pa ništa, e, znači to ti je ono potop živi, to je... Bilo jako lijepo. Romantično. Da, no, za šetnicu sigurno onako bilo lagano. Šetnica uz e, praskanje gromova onako baš je bilo Evo, egzotično. Ne znam, jesi imala ti kakve incidente? <laughs> Jesam, jesam jedan, <laughs> jedan incident. Ovaj, grom je uspio e, prasno je pored mene u uličnu rasvjetu i na jedan put je samo u cijelom kvartu je zavladao potpuni mrak. Ajme, pa ti si zapravo imala jako puno sreće. Ono, te stvarno tebe pogoditi grom. Tako ja sam očigledno mačka bila u prošlom životu. To je, to je. Koliko si puta već sad iskoristila života? A ne brojim više. <laughs> <laughs> Možda i više od devet. <laughs> ne znam, poslušajmo onda sad još da su nam eh, rekli studenti kako su se eh, drugih pet studenta pripremili na kišno vrijeme a joj nisam, još uvijek sam u krpenim tenisicama, to mi je, doseg su mi nekakve, taj evo Adidas, ali sve šupo i onda svake godine je tako, dosta se nakon dva mjeseca nakon kiše ja krenem se obuvati. Jesam, kupila sam već i novi kišobrane tu. <laughs> pa s obzirom da sam ovaj vikend iskusila jako neugodno ovo nevrijeme, tako da mislim da ću biti u svakom slučaju spremna za ovo što slijedi. Pripremio se jesam, kupio sam kišobran od 30 kuna i izgubio sam ga. Jesam, ukrala sam doma mami kišobran. E, nikak, još uvijek sve Ljetnu u ormaru i tenisice, nemam niti gumene čižme, ni kišobra, nemam ništa. A ta centar poplavio, stvarno ne znam kako ću se <laughs> opremiti za kišno stanje u rijeci. Evo, Tower Center poplavio, to je ovaj, ovo baš što nas je čekalo jučer, bošno jučer, prošlu nedjelju, prošlu nedjelju, da. Stvarno je bilo opasno, ne znam, evo, ja se nisam tamo zatekla, pa evo, hvala Bogu, Matija, ti tamo negdje živiš, je li bilo stvarno tako opasno? Pa ja nisam bila u Toweru u tom momentu, ja sam bila samo fotografije na Facebooku i, mislim, nije bilo ono iznenađujuće, ajmo reći, to je, nažalost. E, stvarnost e, riječka. Da, e, A jesi ti ukrala kad mami kišobran? Ne, moja mama je redovno meni mažnjava kišobran. Znači, to je, ja mislim, to je, to nešto full normalno tu da ti ljudi maznu kišobran i to kao u drugim zemljama bi ti možda maznuli auto, a tu ti maznu kišobran. Da, to je nažalost tako u Rijeci jer Riječani očigledno pada kiša, ha, šta, mogu i sjekire padat, ne bi nam bilo ništa. Ovaj, svi komotno šeću bez kišobrana, to je tako. Rijeka. Rijeka, rijeka. Ne znam, ali meni se stvarno jako puno puta dogodilo da bi ga zaboravila negdje. Ono kao, taman prestane malo padat, ja zaboravim i onda počne padat opet i tim je kišobran, boga pitaj se gdje sam ga ostavila, da li u menzi, da li ne znam, u nekom trgovačkom centru, bog zna. A usrećila si nekoga. E, a da, barem, barem to je to, barem ono, dala sam neku si dobro djelo. Da, a to je to zapravo, kad zaboraviš kišobran, napraviš dobro dijelo za nekog drugog i, i tako bi ti neko maznuo <laughs> vjerojatno kišobran, pa kao, Aj, nema veze, donacija. Da, istina. Ajmo na treći blok pitanja. E, nisam zato što ovoga, nema robu za kišno vrijeme, nisam iz rijeke, nego sam iz Zadra, mi nemamo ovoliko kiša. I ova kiša je šugava. Pa imam dva kišobrana u stanu, ali <laughs> odlučila sam si kupiti manji zato jer će mi ga i onako ova bura slomiti. Kupila sam novi kišobran zato što mi je zadnja kiša uništila stari. Kupila sam novi kišobran, gumene čizmice i veliku kabanicu. Evo ga, bura plus kiša. To je ono, to je baš ono HC teško vrijeme. Škura bura. Mm, to, to, to, to mi je najdraže vrijeme. Evo, ja ne znam, ja ne izlazim ta dva, no baš se pokušavam da, da ako je baš bura i kiša da ne izađem van. Ne znam ovaj, kako ti? O, ja volim život na rubu, da, da, da. To, to je ono, život na rubu, grom skoro pogodio. To, to, to, to, to. Idem iskoristiti sve svoje <laughs> živote ne znam, ali stvarno kad je bura i kiša stvarno je teško u, rijeci biti, e, ono, stvarno ko, da smo u uraganu nekom u Americi se osjećam ja. Mi studenti kad smo na kampusu, mislim općenito ovi periferni dijelovi rijeke, malo razgoličeni, di nema ni šume, ničega što te može čuvati od bure, je zaista nezahvalno, da. Da. Mm. I na kampusu isto gore kad derne ta e, bura. ne znam. Biće da. nam to možda tema sljedeća pitalica ako bura derne sljedeći tjedan. Da, kad se kampus opet prepolovi ili kad, onako razleti na e, komadiće. <laughs> Da, Krenu leti fasade svugdje. <laughs> ne želim coprat, ali... <laughs> ali ono kao, moguće je. Ne znam. Mi ćemo sad e, polako e, ići prema kraju naše emisije sa petardom. Petarda nam je inače najbolji odgovor e, ove cijele naše anketice, pa ćemo čuti koji je to zapravo najbolji odgovor bio. Ne znam, ja se stvarno veselim, pitam se, pitam kao. Leone, daj ga. Petarda! Ja se ne trebam pripremati dolazim iz Karlovca, tamo su uvijek poplave. Evo ga, lijepo kao cura došla iz Karlovca, opremljena, pa zapravo ono, njoj najbolje. Pa da, istina, što? Oni tamo lijepo kad proplivaju, oni zaista proplivaju, oni su... Da, da, njima je to u krvi. Jel misli da je njima gore nego nama kad im poplave i te rijeke? Je, vjerujem da im je veselo, mislim meni je glupo govoriti ono kome je gore, kome je lakše, ne znam šta, nezahvalno je to. Mi smo ipak ono grad na brdu pa se to nekako sve slijeva ovo ono, ali da, nezahvalno je. Nije, nam, nije nam dobro kad je previše vruće, žalimo se kad previše kiše pada, nije nam dobro. Ne znam, ja ne znam da li je teško nas tu kao ljude ono, ikad nam udovoljiti. Pa naravno. <laughs> Neka ostane ovako vrijeme ko sad, barem sljedeći tjedan, dakle ne padne kišica. Pa izgleda ni neće, baš sam gledala prognozu, izgleda da neće, bit će neka burica, ovo ono, pad temperature, ali neće biti kiš. Eto, znači, eh, čuli ste, dragi slušatelji i slušateljice, da se trebate obući toplo, kišobrane možda još za sad pospremiti eh, negdje, negdje blizu ih pripremit, ne još ih kao negdje ono zagubit. Ne, ne daj Bože. Jer krenut će sad to vrijeme i onda, onda ono, pa ne znam, evo baš sam neki dan čitala članak i rekli su da će ova jesen biti dosta suha. A sad o tom potom. E, možda suha u ostalom dijelu Hrvatske, a u rijeci će baš pasti. Hm? Kiša, taj neki oblak uvijek dođe iz Londona tu do nas. Svaki put nas pokosi. A je, tu se oko učke uvijek vrti, to je tako. Da, kao ono, znaš ono, nema, nema oblaka, sretan oblak, sretan, sretno zeu, sve i onda odjednom kao kad dođe iznad rijeke samo počne plakati. Eto. Ne znam, što da ti kažem. Tuga i žalost. E, Matija, ja ti se stvarno zahvaljujem što si prešla iz jedne režije u drugu i došla gostovati Ma, u Sovu hvala tebi, <laughs> Uvijek. a vi ostanite uz program Radija Sove.